radhiyallahu ta'ala anhu فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة ر يا شريك مسلم كما صلى الله عليه وسلم وكلا نفسي يوى وسلم كيف وبان ايوا بلواته وافكوا لزوى وبالذي يعلم لهم في نفسه نكلا بس نكيوكم كيف نفسي فقال اسامه فقتيم أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا كان مكيو لكن مكيو تشاهد جوز كوكوان خيري وأما علي أما علي رضي الله تعالى عنه فقال ليه يرسمكم من يا رسول الله يوم الله لم يضيق الله عليك الله سبحانه وتعالى حاجة كذلك الشيء ويوي حاجة كفانية ذيك ويوي wanisaa siwaha kathirun na wanawake asiokuwa Aisha radhiallahu ta'ala anha ni wengi wasalu jariyata tasduquka muulize kijakazi ambaye yuko ndani kule atakwambia ukweli yani muulize barira ambaye alikuwa kijakazi wa Aisha radhiallahu ta'ala anha yeye atakwambia ukweli qalat Aisha anasema فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة نتوم صلى الله عليه وسلم كمويت بريرة فقال أي بريرة أقسم أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك جئ مونة شوتك وعائشة باتت نكوبة وسواتي قالت بريرة قسم له من بينكم صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بلا حق na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe mtume sallallahu alayhi wasallam kwa haki ma raaitu alaiha amran qattu amisuhu sijaona chochote kile sijaona jambo lolote lile ambalo mimi namtia aibu yeye Aisha ghaira annaha jariyatun hadithatu sinni isipokuwa yeye ni binti ndogo wa umri tanamu an ajini ahliha analala kwa ngano ambayo imeandaliwa kwa ajili ya familia yake fataati dajilu akaja mbuzi ambaye anakula vyakula vya nyumbani asienda malishoni fataakuluhu akala yumbani qalat mama yetu Aisha anasema fakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam min yawmihi akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo siku yake fasta'dhara min abdillah bin ubay akataka mtu wa kumwadhibia Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa huwa ala al-minbar wakati anasema haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya minbari faqala akasema ya ma'ashara al-muslimina enyi waislam man ya'dhiruni min rajulin kad balagani anhu adhahu nani atakayeniadhibia mtu ambaye yamenifikia mimi maudhi yake fi ahli kwa mke wangu والله ما علمت على أهلي إلا خيرا نعبق الله سبحانه وتعالى sijui kwa mke wangu isipokuwa khairi wala kadhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan na wamemtaja mtu ambaye sijui kwa kile isipokuwa khairi wala yadkhulu ala ahli illa ma'i na haingii kwa mke wangu isipokuwa pamoja na mimi qala anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha hapa ndipo ambapo tunapoanzia leo Fakama Sa'd ibn Mu'adh aqu ibn Abd al-Ashhad akasimama Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari ra'itu al-Awsi akasimama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari ambaye ni katika viongozi wa kabila la al auti Saad bin Muadh alikuwa kiongozi wa kabila la al-Aus raisul Aus Abu bin Abd al-Ashhar bin Lubwa bin Abd al-Ashhar kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema haya maneno Saad bin Muadh akasimama faqala akasema ana ya Rasulullah a'dhiruka mimi ewe mtume wa Allah nitakuadhibia Saad bin Muad akasimama na kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya maneno ambayo mtume aliyasema kwa kumhitaji mtu ambaye atakayemwadhibia yule ambaye anazungumza maneno mabaya dhidi ya mkewe kwa hiyo Saad ibn Muadh yeye akasema mimi ewe mtume sallallahu alaihi wasallam nitakuadhibia فإن كان من الأوس ضربت عنقه ikiwa ni katika kabila la Aus yani huyo mtu ambaye amesema hayo maneno dhidi ya mkeo ikiwa ni katika Aus dharabtu unuqahu mimi nitapiga shingo yake yani nitamuua ikiwa ni katika kabila la Aus ambalo hilo kabila la Aus mimi ndio yuko katika hilo kabila ikiwa yeye ni katika kabila la Aws ambalo mimi ndio kabila langu nitamuua barabtono kabu nitapiga kile lake wa in kana min ikhwanina min la khazraj na ikiwa yeye ni katika ndugu zetu ambao ni katika kabila la al-khazraj amartana utatuamrisha lolote ambao unataka kutuamrisha fafa'alna amraka na tutafanyia kazi amri yako ikiwa ni katika kabila letu sisi au si mimi nitamuua na ikiwa ni katika ndugu zetu katika kabila la al basi wewe utatuamrisha na sisi tutatekeleza kile ambacho wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam utakachotuamrisha katika mji wa Madina kulikuwa na makabila mawili maarufu na makubwa kulikuwa na kabila la Aus na kulikuwa na kabila la Al-Khazraj haya makabila kabla ya Uislamu yalikuwa ni makabila ambayo baina yao kulikuwa na magomvi makubwa sana kwa hiyo ulipokuja Uislamu ukaondoa ile hali ambayo wao walikuwa nayo wakawa kitu kimoja lakini kama ilivyo kawaida kila mtu anakuwa na kabila lake kwa pamoja na kwamba Uislamu ulikuja na kuunganisha baina yao lakini bado zile athari za mtu kwamba huyu anatoka katika kabila la Aus na huyu anatoka katika kabila la Khazraj ile athari ilikuwepo kwa ndio maana Muaz Sa'd bin Muaz radiyallahu ta'ala anhu akasema ikiwa ni katika sisi huyu ambaye amefanya kitendo huyu ambaye amezungumza hayo maneno basi hakuna shaka mtume mtamua lakini kama si katika sisi ni katika ndugu zetu ambao ni alfazraji wewe utatuamrisha kile unachokitaka mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tutatekeleza amri yako قالت anasema unaitwa Aisha radhiallahu ta'ala anha fakana rajulun min al-khazraj akasimama mtu katika kabila la khazraj baada ya Sa'd ibn Mu'adh kusema haya maneno akasimama mtu katika kabila la al-Khazraj وكانت ام حسان بنت عمه من فقده na alikuwa ummu hassan ambaye jina lake ni furai'a ummu hassan jina lake anaitwa furai'a sasa ummu hassan alikuwa binti wa ammi yake min fakhrihi katika upande wa malezi kasimama mtu katika kabila la al-khazraj ambaye umu Hassan alikuwa katika malezi yake wa huwa Sa'd ibn Ubada huyo mtu yeye ambaye alikuwa amesimama kutoka katika kabila la Al-Khazraj jina lake ni Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Ubada anatoka katika kabila la Al-Aus Sa'd ibn Ubada anatoka katika kabila la Al-Khazraj kwa hiyo Sa'd ibn Muadh aliposema yale maneno kumwambia mtume kwamba ikiwa anatoka katika kabila letu nitamuua na ikiwa anatoka katika kabila la ndugu zetu katika kabila la al basi wewe utatuamrisha kila ambacho tunatuamrisha na sisi tutakifanya aliposema yale maneno akasimama Saad bin Ubaya wa huwa sayyidul Khazraj ambaye ndiyo kiongozi wa al-Khazraj Sa'd bin Mu'adh yeye ni rais أو سيد الأوس na Sa'ad bin Ubada yeye sayyidul Khazraj. Aliposimama Sa'ad bin Ubada قالت anasema mama yetu Aisha wa kana kabla dhalika rajulan salihan na alikuwa yani huyu Sa'ad ibn Ubada kabla ya hili tukio la Sa'ad bin Muadh kuzungumza rajulan salihan mtu mwema eh kamilu as-salah alikuwa ni mkamilifu wa uzuri kabisa alikuwa ni mkamilifu wa wema kabla ya haya hali ikotea alikuwa ni mkamilifu wa wema walakin ihtamalatuhu alhamiyya kuna maneno ambayo atazungumza tayaleta lakini mama yetu Aisha anaanza kuleta udhuru ili kusudi tujue hali jinsi ilivyokuwa mpaka ikafikia iliyotokea walakin ihtamalatuhu al amiya lakini alibwebwa na swala la kutetea ukabila huyu Sa'd bin Ubada ambaye ni katika wakubwa katika kabila al-Khazraj alikuwa ni mtu mwema kabla ya haya yaliyotokea lakini akabebwa na swala kutetea ukabila swala kutetea heshima yao wao kama wao fakala li Sa'ad akasema huyu Sa'ad ibn Ubada kumwambia Sa'ad ibn Muad kadhabta wewe umesema uongo hayo maneno yako uliyosema umesema uongo لعمر الله لا تقتله نعافك الله سبحانه وتعالى hukumu hapa nimekuelewa sema sima nimekuelewa wewe mimi na hapa kwa Allah hauwezi kumuua humuui wala takdiru ala katli wala huwezi kumuua kwake na hapa kwa Allah hutamuua na swala kumuua wewe muliwezi wala taqdiru ala qatlihi na humuwezi kumuua walau kana min rahmika na lau kama angekuwa katika kundi lako walau kana min rahmika na lau kama angekuwa katika kundi lako yani kama angekuwa katika kundi la al la la la al-aws ma ahbabta an yuktala usingependa auliwe kama ndikuwa yeye ndiye kundi lako wewe la al usingependa auliwe lakini pamoja na hayo tunakwambia umuue na hautoweza kumuua kwa sababu hilo lololisema kama ndikuwa katika al usingependa auliwe sababu kwa anajua aliyesema maneno ni nani na kila mtu alikuwa anajua anayesambaza zile habari kwa hiyo ikawa inajulikana wazi kwamba ni katika ala kwa hiyo msemaji aliyosema upande wa al-Aus yani mwanzo kabisa kusimama ambaye ni Thabit bin Muad akasema bwana hakuna mashaka wewe mtume mimi nitasimamia kuku kukuadhibia huyo mtu lakini kwa katika ndugu zetu kala tutatuamrisha na tukitaka huyu bwana wa al-Khazraj ambaye ni Sa'd ibn Muadh radhiallahu ta'ala anhu yanaambia kwamba wewe bwana wewe acha habari zako wewe muongo wewe humuui na hautoweza kumuua kwa sababu hilo unalosema kama ingekuwa katika kundi lako wewe usingependa afanywe hivyo usingependa auliwe fakama Hussein ibn Khuzair akasimama Hussein ibn Khuzair وهو ابن عم سعد أي ابن معاذ akasimama Usaid ibn Khudair ambaye ni mtoto wa ammi wa Sa'd bin Sa'd ibn Mu'adh ni mtoto wa ammi yake Usaid ibn Khudair aliposimama faqala akasema li Sa'd ibn Ubada kumwambia Sa'd ibn Ubada baada ya kusema maneno yako bwana umesema uongo na hapa hutomuua na hautoweza kumuua na usingependa hivyo kama ingekuwa katika kundi lako Usaid ibn Hubayr alivyosimama akamwambia Sa'd ibn Ubada kadhabta wewe umesema uongo kadhabta umesema uongo la amrullah na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lanaqtulannahu tutamuua na hapa lanaqtulannahu tutamuua hapo ndio kuna tena si ndio kweli kwamba sisi ah, hatuwezi kumuua eh, na vile vile sio kwamba hatupendi kama ingekuwa katika kabila letu auliwe tunakwambia tutamuua kisha kama fa innaka munafiq hakika wewe ni mnafiki fa innaka munafiqun hakika wewe ni mnafiki tujadilu anil munafiqina unajadili kuhusiana kadhia wanafiki balagha alghaya عن الإنكار عليه alisikia ghaya ya kumkemea maneno yake aliyokuwa amezungumza ya kumtetea yule bwana ambaye alikuwa anasambaza zile habari za maneno ya uongo ambayo amezidiwa mama yetu Aisha kwa hiyo aliyasema haya kumwambia Sadu ibn Ubada katika hali ya kumkemea akawaambia kwamba si kweli tunaapa kwa Allah sisi tutamuua na hakuna mashaka wewe mnafiki kwa sababu unajadili katika jambo la wanadamu tutamuua fa innaka munafiqun wewe ni mnafiki tujadilu alil munafiqina unaleta mjadala unajadili katika wanadamu kala anasema مميت عائشة رضي الله تعالى عنها فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا zikatimuka pande mbili fafara alhiyan zikatimuka pande mbili al-Aws wal-Khazraj pande ya al-Aws na pande ya al-Khazraj yani kama ba'dhum ila ba'd wakasimama baadhi yao kuwasimamia wengine maneno huyu amesema huyu akasema basi zile pande mbili zikaamka kila watu wakasimama upande wao hata hamu an yaktatilu mpaka wakataka kupigana wakakusudia kupigana bali katika baadhi ya riwaya zimekuja wakawa wanaambizana kwamba basi nini sisi tunasema kwamba bwana ahadi yetu isitende huko nje ya Madina huko tuwakomeshane huko tukapigane huko kwa jambo lilifikia habari kila watu sasa wakasumuka wanataka waonyeshe kwamba wao ndio wao kutaka kuwapiga wengine ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر haya yote yanatokea wakati mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa amesimama juu ya mimba hawa wanajibizana mpaka wanafikia hatua ya kutaka kupigana mtume sallallahu alaihi wasallama yeye alikuwa juu ya mimbari qalat anasema mama yetu Aisha فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سقطوا حقواكم ثم صلى الله عليه وسلم كوا من يكوا نمازيش مبتا وكنماء يخفضهم أي يسكتهم ثم صلى الله عليه وسلم حقواكم نمازيش نمازيني أشيني maneno yanayosema tulieni mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuwanyamazisha hata sakatu mpaka wakanyamaza wasakata na akanyamaza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hali iliyofikia ilikuwa mbaya kwa sababu walifikia hatua ya kutaka kufikiana miilini na kupigana lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawanyamazisha mpaka kwenye mali hii vile vile inaonyesha kwamba hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wasikivu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wangekuwa watu wengine jali yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa anasema bali wangefanya kile ambacho wao walikuwa wanakitaka lakini mtume alipokuwa anawanyamazisha wakaenda mpaka mwisho wakatulia وجماعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المعاد قالت مامته عائشه امسيما فبكيت يومي ذلك كله بس نلبيا سيكو yangu hiyo yote hiyo siku yote nilia hiyo siku yote nilia la yakawli jamun dafa la yakawli jamun machozi yalikuwa hayakatiki kwangu machozi yalikuwa hayakatiki kwangu wala astahilu binaumi na wala nilikuwa sijesi usingizi siku mzima machozi hayakatiki wala sihisi usingizi qala wamesema mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha wa asbaha abawaya indi wakawa wazazi wangu wako kwako yani wazazi wangu wakaja pale nilipo wakadibakali lailataini wa yawman na nilikuwa nimelia ni usiku miwili na mchana mmoja usiku miwili nilikuwa nimelia kadhalika na mchana mmoja la yarqaw li jam'u wala astahilu bila mwisho kipindi hicho muda huo wote wakati huo wote machozi yalikuwa yanakatiki akaanza usiku alilia mpaka asubuhi asubuhi ilipofika aliendelea kulia mpaka iliingia usiku na ule usiku wote akaendelea kulia machozi yakatika wala haikuwa usingizi anasema hatta inni la adhunnu anna albukaa fariqun kabidi mpaka mimi nikawa mwenye kudhani nikawa nadhani kwamba hakika kulia kutachana mapafu yangu nai anna albukaa fariqun ay shaqun kabidi sasa nikawa nadhani kwamba hakika kule kulia kutachana na kupasua maini yangu mapafu yangu na vile vitu vyetu vya ndani Tanzania kwa sababu kipindi chochote si kwamba kuna wakati alikuwa na nyamaza la alikuwa analia machozi haya katiki wala halali anasema فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي wakati wazazi wangu wakiwa wamekaa kwangu mimi na mimi nalia wakati wazazi wangu wako kwangu na hali ya kuwa mimi nalia fastadhanati alayya imra'atun min al-ansari akabisha hodi kwangu mwanamke katika ansari akaja mwanamke katika kabila katika watu wa Madina yani katika answar akabisha hodi anasema fa'adhantu laha nikamruhusu kuingia kaja kwa hodi kataka idhini kuingia ndani mama yetu Aisha akasema nikamruhusu kuingia ndani yule mwanamke alipokuwa mule ndani mama yetu Aisha anasema fajalasat tabiki ma'i akakaa kwa analia kumzana katika kwa mama yetu Aisha sio kama mbele kufika pale kuna ile sistema la baada ya kufika pale naweza kufika pale kumwangalia Aisha na leo akaanza kulia. Na ndio ada wale wake. Yaani wanawake wao wakiona mjana analia basi naye anaanza kuanza kulia. Kwa hiyo na huyo alipofika pale kamkuta mama yetu Aisha analia basi naye ndiye katika mfungo akaanza kulia pamoja na Aisha. Radhiallahu ta'ala anha. qalat anasema ummuna aisha radhiallahu ta'ala anha fabaina nahnu ala dhalika wakati sisi tukiwa hivyo sisi wakati tukiwa hivyo yani wakati mimi niko pale nalia wazazi wangu wako na yule mwanamke pia aliyeingia naye akawa analia kwa hiyo wakati sisi tukiwa hivyo dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina aliingia mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu mtume alitokea huko akaja kuingia kule nyumbani alipoingia fasallama akasalimia alipofika mtume sallallahu alaihi wasallam akasalimia hii tunaona kwamba mtu anapokuwa anaingia sehemu yoyote ni sunna yeye kusalimia aingie salimia alafu baadaye mambo mengine yafuate ndio alichokuwa anakifanya mtume sallallahu alaihi wasallam hata kwenye kile kipindi cha matatizo kabla hii siku fika alipokuwa anaingia alikuwa anasalimia na kusema kaifa kikum kisha akawa anaondoka sio kwamba alikuwa anaanza kusalimia la hii sio na maana kwamba hata kama au wewe na mumeo ndani mmegombana sasa si sababu ya mmoja kuto kumsalimia mwingine salimia tu salimia kala maisha yaende sio mnagombana basi nanuna hata salamu utaki nawezekana hata kusalimiwa ikawa utaki kujibu salamu la dini haiko hivyo wala sheria haiko hivyo kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia pale akasalimia thumma jalasa kisha kakaa asalimia akakaa qala amesema mama yetu Aisha walam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha na hakuwahi kukaa mtume sallallahu alaihi wasallam kwangu mimi toka yaliyosemwa yaliyosemwa kabla yalitoka mtume sallallahu alaihi wasallam amemfikia yale aliyomfikia ya wale watu ambao walikuwa wametunga maneno ya uongo dhidi ya mke mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kukaa Aisha kitu kinatokea ni yeye kuingia kusalimia na kuondoka zake lakini siku alifika pale akasalimia akakaa kitu ambacho toka yale maneno yamefikia hakuwahi kukifanya hata siku anasema wa qad labisa shahran la yuha ilayhi fi sha'ni bi shay'in na alikuwa amekaa mwezi mzima hapewi wahi kuhusiana na jambo langu kwa chochote kile mwezi mzima ukapita mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hapewi wahi wa jambo lolote kuhusiana na kadhia ya Aisha mwezi mzima ولقد لم تشعر نالكوا كامل لما لا يوحى إليه في شعري بشيء حفر وحي كتجبنا وكتشفك قالت بسير البيت عائشة فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس أكريت شهادة صلى الله عليه وسلم wakati alipokaa shahada la ilaha illa Allah akaleta ishahada wakati alipokuwa ni mwenye kukaa thumma qala kisha akasema amma bada amma baada ya hai yani aliyozungumza katika kule kuleta kwake shahada baada ya hayo akasema ya Aisha ewe Aisha innahu kad balagani anki kadha wa kadha hakika yamenifikia mimi kuhusiana na wewe kadha na kadha Aisha kwa wangu yamenifikia mimi kuhusiana na wewe kadha na kadha yani akawa anamweleza yale yaliyomfikia kuhusiana maneno ambayo yaliyosemwa dhidi yake akamwambia fa in ikiwa wewe uko mbali na hicho kinachosemwa fasa fasayubarri'u kila basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka mbali fasa yubarri'u kila Allah subhanahu wa ta'ala ataleta baraa yako ataleta jambo la kuonyesha kwamba wewe uko mbali na hilo wa in kunti albanti bidhambi na ikiwa umefanya madhambi yani wa in kunti iktarafti bidhambi ikiwa umefanya hilo dhambi linalosema fastaghfirillah taka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala watubi ilayhi natubia kwake ikiwa ukubali na hilo linalosemwa baraa yako itakuja na kama umefanya hayo madhambi basi omba msamaha kwa Allah natubia kwako فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه بسبب حقيقه أنا انبقوا انكير مكسلاته كيش اتتوبيا الله هم سميع هو بنادم وهو وهو بنادم كم فعلت تكم صباحك والله natumia pale kwa nini kwa sababu adatan mja wa Allah anapokuwa na kile kile alichokifanya yale makosa yake ambayo amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala akatubia kwake basi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe faida tunayoipata hapa kwamba binadamu anakosea binadamu anakosea lakini anapokuwa anakosea ina maana kaa hivi hivi basi inabidi atubie kwa watu na atake msamaha kwa kwa sababu kila binadamu ni mwenye kukosea lakini wabora wa wale wanaokosea ni wenye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala kwa haya neno aliyesema mtume kumwambia mama yetu Aisha هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب Hii ni dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajui ghaibu. hapa dalili ni ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib. Hii ni dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ajui ghaib. Kwa sababu kama angekuwa anajua ghaibu angekuwa anajua uhakika wa mambo. Lakini hali ikawa kinyume na hiyo. Hakuna alichokuwa anajua Na ndio maana kwambia bwana kama uko mbali balaa yako itatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama umefanya omba msamaha tubie kwa Allah Allah atakusamehe قالت amesema mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته kila alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake haya aliyosema haya kila alipomaliza khalafa dam'i bimaana inkata dam'i yani machozi yangu yalikatika pale pale alipomaliza kuna machozi yenyewe yanakatika hapo hapo yanakatika anasema hatta ma uhisu minhu kasratan mpaka nikawa sihisi kuhusiana hayo machozi hata tone alipomaliza kusema pia maneno na machozi yanakatika istamsaka nuzuru yakanyizia kutoka kila imesemwa أن الغضب إذا اجتمع maanahu huzuni inkata damu kwamba hakika ya ghadhabu ikikusanyika pamoja na huzuni machozi yanakatika imesema kwamba mara nyingi mtu anapokuwa na ghadhabu lakini ile ghadhabu yake ikachanganyika na huzuni huwa machozi yatoke kwa kilichotokea baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno mama yetu Aisha alikuwa katika hali hiyo alikuwa na ghadhabu ghadhabu ambayo iliyochanganyika na huzuni pale pale mahali kusudi yake yakakatika fakultu mama yetu Aisha anasema nikasema e abi kumwambia baba yako nikasema kumwambia baba أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني mjibu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba yangu ajib rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni mjibu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba yangu fima qala kwa yale aliyosema nijibie فقال ابي مملكه انسمع اتسمع بابايا والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافق الله في سجوي شكوتما مولى صلى الله عليه وسلم كما نبيك بني كجيبيه lakini sijui kusema sijui nisubiri kumwambia صلى الله عليه وسلم hata maneno mama yetu Aisha alikuwa anasema kuombea baba yake kwa sababu ada sana nakutana mtu anapokuwa na makosa na anapokuwa anahitajika yeye kusema inawezekana akasema kitu ambacho itakuwa kana kwamba anaihami nafsi yake kwa kuombea baba yake sababu baba yake anajua dhahiri yake na anajua dhahiri basi moja kwa moja itakuwa eh, katika japo jambo huenda kwamba hapana bwana hilo unalosema huyu Aisha hajafanya lakini pamoja na hayo baba yake alisema kwamba mimi sijui cha kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال nikasema kumwambia mama yangu mjibu صلى الله عليه وسلم kwa yale aliyoyasema baada ya baba kusema kwamba hakuna cha kusema kila cha kusema sikijui cha kusema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam aje akamgeukia mama yake na kumwambia mjibu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyoyasema qalat ummi Aisha anasema akasema mama yangu والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم na hapa kwa Allah sijui cha kusema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto mtu yuko hapo baba mtu yuko hapo mama mtu yuko hapo na yule mwanamke aliyokuja pale akaanza kulia yuko mtume sallallahu alaihi wasallam wataa mama mtu naye asema sijui takutema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mama yetu Aisha anasema fakultu wa ana jariyatun hadithatu sinni la aqra'u min alqur'ani kathiran nikasema na hali ya kuwa mimi ni binti mdogo wa umri la akra min alqur'ani kathiran sisomi katika qur'ani sana yani alikuwa hajibali sana qur'ani bado alikuwa binti mdogo wakati huo kwa yale yalipotokea akisema ya maneno ambayo kuja lakini wakati hayo yanatokea anasema mimi nilikuwa binti tena mdogo wa umri ilikuwa somo sana Qur'an ihifadhi sana Qur'an anasema inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tu muhadal haditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi anasema inni wallahi hakika mimi na hapa kwa Allah laqad alimtu hakika nimejua lakad sami'tum hadha hadithi kwamba hakika nini mmesikia haya maneno wallahi nimejua kwamba nini mmesikia haya maneno hata tatarra fi anfusikum mpaka yakatulia kwenye nafsi zenu haya maneno yamesema yamefika kweli na nini mmeyasikia mpaka yametulia katika nafsi zenu wasadaktum bihi na mmeyasadikisha mmeona kwamba hapa ni kweli fala in qultu lakum inni bari'a la tusaddiquni nikisema kwamba jamani mimi sijafanya niko mbali na hilo hamtosadikisha sio maneno yale sio kweli na haya maneno yalivyo sura yake na kwamba ninyi mmesadikisha hata kama mimi nikisema jamani sijasema ninyi hamtonisadikisha hamtonikubalia ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني na ikiwa nitakiri ikiwa nitakiri na kusema kwamba kweli nimefanya kwenu yani ikiwa haya mimi nitakiri kwa ninyi biamri kwa jambo hili ambalo linazungumzwa wallahu ya'lam anni minhu bari'a na Allah anajua kwamba mimi niko mbali na hilo la tusaddiqunni mtanisadikisha nikisema sijafanya hamkunisadikisha nikisema nimefanya hajakuwa Allah anajua mimi niko mbali na hilo mtanisadikisha mtanikubalika baba yetu anasema fa wallahi la ajidu li walakum mathala illa aba yusufa hina qala na hapo kwa Allah sipati mimi na ninyi mfano isipokuwa baba yake Yusuf haya mazingira yalivo mimi sipate mfano ambao anaweza kutoa isipokuwa baba yake Yusuf حين قال وكات القسيمة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل صبر من زوري والله المستعان على ما تصفون نا الله ni mwenye kutakwa msaada juu ya yale juu yale mlioyeti kwa nini sione hapa mfano ambao mimi naweza nikautoa baina yangu mimi na ninyi isipokuwa ubaki Yusuf pale aliposema fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun subira nzuri na Allah mwenye kutakwa msaada kwa kile ambacho ninyi mnakieleza au mnakisifia aliposema haya maneno mama yetu aisha anasema thumma tahawaltu kisha nikageuka nige tena nikageuka wastajatu ala firashi na nikalala kwenye godoro langu kwenye kitanda changu tusimama neno nikajigeuzia upande mwingine nikalala juu ya godoro langu anasema wallahu ya'lamu anni hina idhin bari'a na Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba hakika mimi wakati niko mbali na yale ambayo wao walikuwa wanasema Allah alikuwa anajua somnisi tena wa anna Allah mubarri bibaraati na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuniweka mbali kwa ile baraa yangu kwamba mimi niko mbali na hicho ambacho kinachosema na hao watu sababu Allah mdhulumu mja Kwa hiyo pamoja na hayo Allah anajua kabisa kwamba mimi niko mbali na hilo na Allah Subhanahu wa Ta'ala jinsi atakavyokuwa lazima atakuwa ni mwenye kuniweka mbali na kile ambacho kinachosema walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzirun fi sha'ni wa ahyan yutla na lakini wallahi na hapo kwa Allah ma kuntu adhunnu nilikuwa sidhanii أن الله منزل في شأن وعلى يتلى كما حقيقة الله تكون من مهم كتلمشة كتلك جنبلانه وعلى يكسوم من ذكوة الزليل من من ذكوة الزليل وهذا من توابع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما يمكن التواضع لما يدعو عائشة رضي الله تعالى عنها pamoja na hayo ya mimi kuwa na dhana njema kwa Allah kwamba ataleta baraa yangu ya kuonyesha mimi niko bana yale yanayoletea lakini mimi nilikuwa sidhanii kwamba Allah atakuwa ni mwenye kuteremsha katika jambo langu wala yeye mwenye kusoma kwa nini mwenye anasema lakani fi nafsi كان أحقر من أن يتكلم الله في biamri. Jambo langu katika nafsi yangu lilikuwa ni ahfar, yani dhalili. Lilikuwa ni jambo ambalo mwenyewe nilikuwa naliona kuwa ni dogo, min an yatakallama Allahu fiya biamrin kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza kwangu mimi kwa jambo yaani mwenyewe alikuwa anaona kwamba yeye kama yeye jambo lake jambo dogo yeye si kitu chochote sio kufikia hatua ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha wahai sio kufikia hatua ya Allah kuzungumza kuhusiana na jambo lake kama tunapata dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam Allah yeye anazungumza Allah anazungumza lakini uzungumzaji wake yalifu bijalali unaendana na utukufu wake kuzungumza kwake hakufanani na kuzungumza kwetu lakini Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa hiyo hakuwa anadhania kabisa kwamba Allah anaweza kuzungumza katika jambo lake yeye Aisha kama Aisha yeye alikuwa anaona jambo lake ni jambo dogo anasema walakin kuntu arju an yara rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi an-nawmi ru'ya yubarri'uni Allah biha anasema na lakini nilikuwa natarajia aone mtume sallallahu alayhi wasallam katika usingizi ndoto yubarri'uni llah biha ndoto ambayo atakayoiona Allah subhanahu wa ta'ala kuniweka mbali na kile tunachosema ilikuwa tarajia bali kwamba hii Qur'ani itashuka na kuja kuzungumzia kadhia yangu hilo mimi nilikuwa sidhani lakini matarajio yangu mimi yalikuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuonyesha mtume wake kwenye usingizi ndoto ambayo hiyo ndoto itakuwa inaonyesha kwamba mimi niko mbali na jambo hilo ambalo linasemwa na watu wale ambao wametunga uongo hayo mafunzo yake kwa aliposema kwamba nilikuwa najua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuniweka mbali na kile kinachosema si kwa sura ya kuteremsha wahi bali katika sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulala na kuona ndoto kwamba mimi niko mbali na yule haya yanasema kwa sababu ndoto za mtume ni kweli kweli si uongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama angeona ndoto namna hiyo angekuwa ni mwenye kuamini kwamba haki kile kitu hakifai kwa mataji yake alikuwa ni hayo kwamba ataona ndoto ambayo itakuwa inaonyesha kwamba yeye yuko mbali na kila ambacho wanazungumza watu wa al anasema mama yetu Aisha fa wallahi ma rama rasulullah sallallahu alayhi wasallama majlisahu na hapo kwa Allah ma rama eh ma farqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam majlisahu hakuacha mtume sallallahu alayhi wasallam majlisi yake ambayo alikuwa amekaa hakuacha mtume sallallahu alaihi wasallam ile sehemu aliyokuwa amekaa wala kharaja ahadun min ahli albayt na hakutoka yeyote yule katika watu ambao walikuwa pale nyumbani mtume akuinuka pale alipokuwa amekaa na hakuna yeyote ambaye alikuwa ametoka mule ndani wote ambao walikuwepo wakati wako pale pale anasema hatta unzila alayhi mpaka akateremkiwa yani mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wote wako pale mpaka akateremkiwa mtume sallallahu alaihi wasallam faakadahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha mpaka kikampata kile kilichokuwa kinampata katika al-buraha al-buraha qila shiddatul humma imesema kuwa ni homa kali neno alburha imesema kuwa ni homa kali wa qila shiddatul kadhi ndio imesema kuwa ni matatizo makubwa wa qila shiddatul buruda na imesema kuwa ni baridi kali eh, shiddatul har shiddatu lahad na imesema kuwa ni joto kali kwa imesema kuwa ni homa kali au matatizo makubwa au joto kali yaani mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapata na wahai hali yake ilikuwa hivyo yaani kama vile mtu mwenye homa kali au mwenye matatizo makubwa au mtu ambaye ana joto kali hiyo hali ndio ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo wakati wahai ulipokuwa unamteremkia kwa hiyo mama yetu Aisha anasema hatta unzila alayhi mpaka akateremkiwa mtume sallallahu alaihi wasallam فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء متى كبابا كمشيكا كده أبدو في فوق نمشيكا كتك البرحاء إما هو مكوبة أو مدسيز مكوبة أو جوتو كال حتى إنه لا يتحذر منه من العرق مثل الجمال مفاتا ikawa inadondoka kwake yeye kutokana na jato mfano wa vipande vya lulu hata innahu yatahadda minhu mpaka ikawa inadondoka kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam min al-araqi kutokana na joto mithrul jumani mfano wa vipande vya lulu yani habatul lu'lu'i aljumaa habatu allule vipande vya lulu kuonyesha pamoja na hayo yale ambayo alikuwa anatoka nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni mazuri kajopo kama vipande vya lulu nzuri hiyo ndo hali ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imempata wakati huo wa huwa fi yawmin shafi'i ay wa huwa fi yawmin shadidi alburuda na hali hiyo katika siku ambayo baridi yake ilikuwa ni kali wa huwa fi yawmin shadid na hali ya kuwa yeye yuko katika siku ambayo kuna baridi kali kwa na baridi kali lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatokwa na majasho kwa nini haya ilikuwa hivyo min thiqali alqawli alladhi unzila alayhi kutokana na uzito wa kauli ambayo inateremshiwa kwa sababu ya maneno ni maneno mazito kwa alipokuwa ateremshiwa hali yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo قالت amesema baba yetu Aisha fasurriya ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yani fakushifa wa udhila fakushifa wa udhila ikaondolewa hiyo hali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo hali ambayo imempata wakati anashushiwa wahai ikaondolewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ilivyoondolewa wa huwa yadhhak ilikuwa imeondolewa hali ya kuwa yeye anacheka wa huwa yadhhak hali ya kuwa yeye anacheka فكانت اول كلمه تكلم بها likawa neno la kwanza kabisa alilolizungumza فكانت اول كلمه تكلم بها likawa neno la kwanza kabisa alilozungumza mtume sallallahu alaihi wasallama an qala kusema an qala ya aisha amma allah faqad barra'aki ewa aisha hakika allah amekuweka baraka kile kinachosema kashusha balaa yako kashushe wala unaonyesha kwamba wewe uko mbali na kile kilichosemwa na watu ambao wamezua uongo hii inatufundisha adabu ya mtu anapotaka kumbashiria mtu mwingine kheri inabidi iwe kwa atadaruj watazalwa kwa ngali kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipotokea hivi kana yadhhab alikuwa anacheka imekuja e katika baadhi ya riwaya mtume um alimwambia mama um Aisha kufikiri kuwa na bishara njema kisha akampa habari ya kuteremka baraa yake kwa hiyo mtu anataka kumwambia mtu jambo zuri jambo linalofurahisha asiseme kwa haraka bali kwa tadarruj النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ثم بشر لها ثم أخبرها ثم صلى الله عليه وسلم التبسام cheka kisha akampa bishara njema kisha akampa habari habari kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kashusha baraa yake ya kuwa yeye yuko mbali na kile kinachosemwa na wale ambao wametunga uongo kana amesema baba yetu Aisha fakalat li ummi mama yangu akaniambia Aisha anasema mama yangu akaniambia kumi ilayhi msimamie simama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam simama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipoambiwa vile na mama yake akasema qultu nikasema wallahi la aqumu ilayhi nisimama sisimami kwake simsimamii wala sina mpango huo fa inni la ahmadu illa Allah azza wa jalla mimi simuhimidi isipokuwa Allah simuhimidi isipokuwa wala wamura kusema nisimame kumsimamia yeye la wasila mimi ndiye muhimidi ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na jambo lingine kwa mama hapa ninazungumza ni yake kama nilivyo ni yake kama nilivyo kwenda kama yetu alizungumza kuona kwamba bwana huyu bwana huyu huyu ambao anasimamia simamia kwa ali ali ali aliamini haya maneno mpaka kaja kuzungumzia maneno yake aliyokuja kuniambia hapo sasa nini mimi nisimame kwake mimi simhimidi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye ambaye alikuwa ameteremsha baraya قالت amesema mama yetu Aisha wa anzala Allah ta'ala na akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala aya ya Qur'an innal ladhina ja'u bil ifki husbatun minkum al ashra al ayat kwanza innal ladhina ja'u bil ifki na hakika wale ambao wamekuja na uongo husbatun minkum ni kundi katika nini walioleta uongo ni kundi katika nini aya kumi ndani ya sura an kuanzia hapo إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم hayakum Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hakika wale ambao wamekuja na uongo kusiana na Aisha radhiallahu ta'ala anha ni kundi katika nini anasema thumma anzala Allahu hadha fi bara'ati kisha kateremsha Allah subhanahu wa ta'ala hili katika baraa yangu katika swala mimi kuwa mbali juu ya kile ambacho kimesemwa na au watu wa ifki watu ambao wamezua uongo qala Abu Bakar as-Siddiq akasema Abu Bakar siddiq baada ya hizi aya kuteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwamba yetu kwamba mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha haikubali na kile kilichosema akasema Abu Bakar ambaye ni baba yake na Aisha wa kana yunfiqu ala Mistah bin Uthaba na alikuwa yeye anatoa matumizi kwa Mistah ibn Uthaba Mistah yule ambaye mama yake aliteleza wakati anatoka na Aisha akasema Thalisa Mistah Abu Bakari alikuwa anatoa matumizi kwake yani kwa huyo Mistah na huyo Mistah ni ya watu ambao walikuwa wanaeneza habari za kwamba Aisha kafanya kile kitendo kwa hiyo Abu yeye alikuwa anatoa huduma kwake ni karabati hii minhu kwa kule kuwa kwake karibu na yeye kwa sababu ni mtoto wa mama yake mdogo tumeeleza haya mzuri kwa akawa anampa matumizi akawa anamhudumia kwa sababu ya ukaribu wake wa fakarihi na kwa sababu ya ufakiri wake alikuwa ni mtu wake wa karibu kifamilia lakini vile vile alikuwa ni fakiri kadhalika wa kana almuhajirina huyu Misra alikuwa ni katika muhajirina kwa haya mambo matatu yalikuwa ni sababu ambayo ilikuwa inamfanya Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu kuwa ni mwenye kutoa matumizi kwa Misra alikuwa ni wa karibu kifamilia vile vile alikuwa ni fakiri na alikuwa ni katika muhajirina sasa baada hii baraa kushuka akasema huyu Abu Bakar wallahi la unfiku ala misahib shay'an abada ba'da alladhi qala li Aisha ma qala kusema wallahi sitomhudumia sitompa tena matumizi sitotoa chochote kile kwa Mista milele baada ya kile alichokisema kwa Aisha angesema kila ambacho mimi nilikuwa nakitoa kwake sitokitoa tena hata hasa zinapatikana maneno ya uongo lakini angalia hali ikofikia sitoo tena mimi kila ambacho nilikuwa nakitoa kwake baada ya kile ambacho amekisema kwa Aisha alichokisema mimi sitompa tena mtumii wala sitomsaidia tena mimi nasikia hatoa mpaka mtu nasikia hatoa kusudia zile kaida alizokuwa anazifanya asizifanye tena lakini ukiangalia asili ya maneno yenyewe ni maneno ya uongo lakini angalia فأنزل الله أكترمشى الله سبحانه وتعالى آية ولا يأتني أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم na wale وانا wale wenye من miongoni mwenu wale ambao wana fadhila wale ambao wana mali wale ambao wana uwezo mpaka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim imekuja katika kifani cha haya kwamba je hivi ampendi nini kusamehewa ampendi nini kusamehewa haya ambayo alikuwa na Musa mpaka kwamba asiape sababu katika watu ambao wana mali je yeye hapendi asamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala Bakari Siddiq akasema Abu Bakar Siddiq bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li Akasema kwa nini nipende hakika mimi napenda Allah anisamehe Talba Sema maneno kwamba bwana mimi sitotoa tena huduma zangu kwake sitomsaidia tena mteremke kwamba ah, wasiape wale ambao wana mali wale ambao wana uwezo hivi hambeni Allah subhanahu wa ta'ala hakusameheni akasema pale pale bala kwa nini sipende hivyo wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li na hapo kwa Allah hita mimi napenda Allah nisamehe faraja ila mistahili nafaqa akarudisha kwa mistahili ile huduma ambayo alikuwa anatoa ile huduma ambayo alikuwa anatoa kwake akarudisha kama kawaida alati kana yunfiqu alayhi ambayo alikuwa anampa ile huduma ambayo alikuwa anampa akairudisha na kuendelea kumpa kama kawaida waqala na akasema Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu wallahi la anzi'uha minhu abadan na hapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala sitotoa kwake hizi huduma yani sito sito haitofikia kikomo cha mimi kutoa huduma kwake yani nitaendelea kutoa huduma kwake milele la adduha sitaondoka huduma ndio nitaendelea kutoa milele قالت عائشه رضي الله تعالى عنها anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsh an amri na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemuuliza Zainab binti Jahsh kuhusiana na jambo lake na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemuuliza Zainab binti Jahsh kuhusiana na jambo langu Zainab binti Jahsh ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza hal wasalaki shay'un kana Aisha je sikia chochote kuhusiana na Aisha hal wasalak shay'un ya Aisha je kimekufikia wewe chochote kuhusiana na Aisha kuna chochote unachokijua kuhusiana na Aisha mtume alikuwa amemuuliza hivyo mama yetu Zainab radhiallahu ta'ala faqala lizainab akasema mtume kumwambia zainab madha alimti au raaiti nini umekijua au umekiona nini umekijua au umekiona kuhusiana na Aisha fakala akasema mama yetu Zainab يا رسول الله أحمي سمعي وبصري نعم نعم masikio yangu na macho yangu na hali masikio yangu na macho yangu yani siwezi kuzungumza kitu nisichokijua wala kukiona wala kukisikia سوى كنون الزجر دكيه والله ما علمت إلا خيرا نعبق الله حقونا نريتو كجوة سبقوا خير حقونا نريتو كجوة سبقوا خير قالت عائشة اختم عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نيي زينب alikuwa anashindana na mimi katika wale watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam tusamini ay tunafisuni alikuwa anashindana na mimi yani katika hali ya kujiweka juu yani onekane ni bora zaidi kuliko kuliko kuliko Aisha yani katika watu ambao walikuwa wanajaribu yani katika wale wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa wanajaribu kushindana na Aisha ili kuwa juu juu hivi kubalika zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni huyu Zainab binti Jahsh kwa mwenyewe mama yetu Aisha anasema وهي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم na yeye ndiye ambaye alikuwa anashindana na mimi katika hali ya kuliweka juu na kuwa daraja la juu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa wale wake zake faatamaha Allahu bilwarai akamkinga Allah subhanahu wa ta'ala bilwara yani bimuhafadhati dini bilwarai bimuhafadhati dini kwa kuhifadhi dini yani kuhifadhi dini yake Allah akamkinga kwa kuhifadhi dini yake kwa sababu kama angesema ambayo angesema angeingia katika makosa kitu ambacho pia kungekuwa na mapungufu kiasi katika dini yake lakini Allah akamkinga na kumhifadhia dini yake kala amesema mama yetu Aisha wafasikat uktuha hamnatu tuharibu laha na akawa ndugu yake Hamna anampiga vita yani tujadilu la akawa analeta mijadala kwa dada yake Zainab kwamba bwana kama unasema kwamba bwana fanya yule lakini hamna amefanya kwa hiyo akawa sasa ya kusema hamna hajafanya kwamba hamna kwa hiyo akawa analeta mjadala kwa dada yake hendo makusudio kati ukuha hamna tuharibla na akawa ndugu yake hamna anajadiliana naye kuhusiana kabia ya Aisha radhiallahu ta'ala anha yeye anasema kwamba hamna mimi hakuna ninachojua isipokuwa pale lakini hamna akawa ni mwenye kuendelea kuona kwamba mimi Aisha alikuwa amefanya kile kitendo fahalakat fi man halaka akaangamia miongoni mwa wale ambao wameangamia katika hii hamna kaangamia kwa wale walioangamia katika ikadia kadhia jambo lilikuwa si lake lakini akaingia katika maangamizi ili kuonyesha kwamba muislamu siku zote kama jambo kila kwako bora ukainalo mbali jitenge nalo mbali bora zaidi kuliko wewe kuendelea kuzungumza maneno ambayo huna yakini nayo inawezekana mwisho wa yote ukaingia katika khatar ukaingia katika khatar hali ambayo ilikuwa imemkuta Hamna bintu Jash ndugu yake na Zainab inawezekana alikuwa anafanya hivi kwa vile dada yake ndo lao alikuwa anaonekana kushindana na Aisha katika hali ya kubarika basi mkaa alikuwa anajitahidi ili aporomoshe manzila ya Aisha ili dada yake ataijua inawezekana kuna ihtimali hiyo lakini pamoja na hayo aliyofanya akafikia katika maangamivu miongoni mwa wale ambao walikuwa wameangamia kutokana na kazi ya mama yetu Aisha Kana ibn Shihab anasema ibn Shihab ibn Shihab ndio yule ambaye alikuwa ame ameielezea hii hadithi kutoka kwa wale mashika zake wanne mwanzo kabisa wa hadithi tunasema kwamba habari amezungumzia Ibn Shihab kutoka mashekhe wanne na hadithi zao zinaafikiana ijapokuwa baadhi yao kuna ambao walikuwa wamehifadhi zaidi vizuri kuliko wengine anasema fahadha alladhi balagani min hadithi haula'i rahti hiki ndicho ambacho kimenifikia katika hadithi ya hili kundi hiki ndicho ambacho kimenifikia katika hadithi ya hili kundi au ndio hicho ambacho kimenifikia katika hadithi ya hawa watu hiki ambacho tumekielezea thumma qala Urwa ibn Zubayr kisha akasema Urwa ibn Zubayr قالت عائشة amesema Aisha yani Urwa sasa anasema kwamba amesema Aisha radhiallahu ta'ala anha والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفس بيده ما كشفت من كنف انثى قط انا كما هو ابن الزبير كما ما يتو عائشه تسمى والله نعم الله ان الرجل الذي قيل له ما قيل يقول من هو بايه amesema yeye yale ambaye ametenda yani akawa anakusudia Safwan bin Mu'attal as-Sulami thumma Zakwan na yakulu alikuwa ni mwenye kusema subhanallah ametakasika Allah fawalladhi nafsi biyadi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake ma kashaftu min kanafi unsa qat sijawahi kukunjua nguo ya mwanamke sijawahi kukunjua nguo ya mwanamke yani akawa unakusudia sijawahi kufanya tendo la zinaa kati wao wanasema hivi kwamba mama yetu Aisha akasema wallahi inna ar-rajula alladhi qila lahu ma qila hakika yule mwanaume ambaye wao wamesema yale waliyosema kuhusiana yeye na mimi la yaqul alikuwa ni mwenye kusema subhanallah ametakatika Allah fa walladhi nafsi biyadi na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake ma kashaftu min kana kanafi unsa qat sijawahi kunjua ngoyo mwanamke mzee sijawahi kufanya udhinifu kabla qalat amsema mama yetu Aisha thumma qutila ba'da dhalika fi sabilillah kisha kauliwa baada ya hapo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya ndio ambayo yalikuwa ni msimu wetu Aisha na tumeona katikati yale yaliyotokea kuhusiana ikadhia na nikuja katika baadhi ya hadithi kwamba wale ambao walikuwa wamezungumza yale maneno wali walipigwa bakora haddan kwa sababu walikuwa wamezungumza maneno ya kadhi maneno yasiyokuwa ya kweli kumsindilia mtu uchafu uzinifu aliyekuwa mtu uh, hana uhakika na hilo wala hana ushahidi kuonyesha kwamba sisi kama Uislamu mambo haya ya ku ya kuwazungumza watu kuhusiana mambo ya uchafu uzinifu tuachane nayo tuachane nayo kwa sababu uh, kama mtu kila alichokifanya si kweli na wewe ukazungumza itakuwa ni deni utakuja kulipa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile tuone kwamba ni mambo ambayo sisi tunapaswa kukaa nayo mbali kani sisi kueleza mambo machafu ambayo yamefanywa na Uislamu wenzetu kwa hiyo haya ambayo tumeyapitia katika hii hadithi sisi tujaribu kujifunza jinsi ambavyo wema waliotangulia walikuwa kwa mwanamke jaribu kujua katika maukifu ambayo Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa nayo na vile vile sisi wengine tutajifunza namna gani hali inavyokuwa katika familia inapokuwa katika matatizo tunaona hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo lakini pamoja na hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na haraka katika swala kutoa saraka bali alikuwa ametaka ushauri kwa baadhi ya watu kwa kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ngumu kwa sababu si kitu kidogo mtu naambiwa kwamba bwana mkeo kafanya kitendo cha uzinifu bali baadhi ya watu wanasema bora uibiwe mali zako nyingi kuliko kuibiwa mke unasema nauma sana kwa hiyo haya pia mama yetu uh, Aisha ilikuwa inamuuma kwa sababu alikuwa anasingiziwa kitu ambacho yeye hajakifanya kitu ambacho hajakifanya kwa hiyo hakika hali ilikuwa ni nzito hali ilikuwa ni nzito lakini pamoja na hayo yakatokea hayo yaliyotokea kutokea hayo yaliyotokea lakini hayo yote ni kuonyesha namna gani wema waliotangulia walikuwa eh, na hali ya imani sawa lakini tunaona vile vile dauri ya wanafik dauri ya wanafik nafasi ya wanafik jinsi wanavyojaribu kuleta matatizo katika safu za waislamu mpaka leo kuna baadhi ya watu wanajaribu kuleta matatizo katika safu za waislamu ambao wako sawa muhimu tuonekane baadhi ya watu hawana maana inawezekana watu wengine wakatunga maneno ya uongo kuwatungia wengine kubaa basi kadhaa alifanya kadhaa fulani kadhaa alifanya kadhaa muhimu tu kuteremsha daraja ya mtu aliyokuwa naye wapo waislamu wenye tabia za namna kama hii tabia mbaya tabia zisizokuwa na nafasi katika dini yetu ya Kiislamu kwa hiyo tulijaribu kutoa photocopy karatasi wale wanaweza kusoma wawe nazo ili kusudi mtu akikaa au anapitia na kupata mazingatio na ibra kwa yale ambayo yaliyotokea katika hii hadithi mimi nitakuwa nasimamia hapa kama kutakuwa na maswali yaandikwe na ratiba ya siku za usoni basi nitakuja kuelezwa na imamu insha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kama kuna maswali yaletwe